เป็นหาหอกแล้วเหรอไม่อยากตายลยกว่าอี่ยงปุงเอียงจริงหรือว่าไรขี้ข้านนะที่เนี่ยรับวับรับวับเยอะจังอ่ะ คิดขีขานอ่านขี่ขานปากขี่ขานเว้าขี่ขานกินขี่ขานขี่ขีขานเกิดขี่ขานตายอะไรที่นี่นี่เป็นเรื่องขีขาน อีกเป็นศีลเราสิเวทที่พ้นคุกเป็นตะล่างเขาว่าไม่สามโหผ่อนไปหลายเกิน เราก็ปัจจุบันไปเลยสามสามส่วนหรอมีส่วนมันอายุก็ตกไปไปกินอะไรมันไปเล่นกับใบสองเอาสามไปแล้ว แล้วที่แจะอนุโมทก็ดีมีจิตกำมือของพ่อจิตไปสุขอันไหนจะขึ้นใหม่ดิอย่าไรเจ้าไรวันกี่วันเ่ย บ่ใหม่แนวไหนบ่ใหม่ดิอันมันใหม่มันแนวผลมันก็ใหม่อยู่อันมันใหม่น้ำได้ที่เก่าฮะมันเป็นน้ำเสือยามีบันทิฐานผมสาวก็จะเก็บเอาไว้ดูมัน บเจ็บดุว่ามาม่วนถูกว่าจะถูกไฟดำขี่โหดเมื่อใหม่ มันเป็นน้ำน้ำยานี่มันใหม่ไม่เห้นเอาดุเดี๋ยวมันหลอกนี่ใหม่ ว่ามันเป็นเรื่องขี้ดินเขาบริสุทธิ์ขี้ดินนะสุยาบริสุทธิ์ขี้ดินสุยาถึงมันบ่ใหม่น้ำยาถือว่าเป็นน้ำดินได้ดินเขาเดียวมาสูกเนาะ อยู่ข้างน้ำไม่ใช่อย่างหรอกขวดน้ำมันจะหดหรือเปล่ามันถามคนหลายผมว่าเออจังสินหลายมันจะได้ใจรู้สึกฮะมา่อวันไหนแล้วอันนี้หลายคนไม่ใช่ใช่ไหมเขาบอกเขาว่า จะเห็นผู้ชายหลายเป็นสิบผู้ชายหลายเป็นนี้ผู้ชายมันตายหลายด้วยไม่ห้เหยียดหนักมันท้งงานหนักพอหมายทีเห็นหลายคนัวมีเฉพาะออกเปล่าทันจะยิงนี่ไม่มีควหมายไม่หมายยิงจะต้นนับเป็นรูปมันคิดกยมเนาะ sao của nhau nữa vìมันบริกินหอนดูวิ่งแบบนี้จริงนะแม่ไม่เจ้าเอาลูกเอาผู้ชายไปนั่นแต่แค่นั่นอันเอียงเจ้าเอิญไปนั่น อนหดอนุหอนกินเงี้ยรอกเพื่อนหัวนี่ ได้ก็ตายเอาผัวได้ก็ตายคุณตายคุณหน้าเอาอีกยังที่ผัวหาผัวเขาก็ล้ำข้ามเอาผู้ได้ยังที่ตามเขาจะล้ำข้ามไม่อีกเลยตายอีกเลยนักเนี้ยฟังเนี้ยเหรออืมไม่คยเห็นเ่าดอก อนคอยไม่บุกเปเห็นใคยตายเลยตลัวลูกสาวี่ร้องอยู่สว่างนี่กันแดงกันคนละงานนี่ก็บหรือแม่คนเลยนี่ดูห้องบดีรอบดีเนี่ย สร้างพ่อแม่เขาสร้างปั้นหงามมีผมโบสร้างที่กูได้ข้านเขาฆ่าตายเขาตายลอวเขาเนี้ยข้านเขาว่าอีกที ก็ย่าอย่าอยู่เมื่อไหร่ผู้ด่าก็อยู่ออกก็ช้ายากอ่ะ นั่นเออนั่นอันนี้เออมาป้าหน่อยนี่บุญดีบุนได้ไม่สนใจใครเนี่ย คือบ่ใส่ยังไงเหี่ยไปไหนนี่ถึงได้ใจมันร้อบอกทั้งตามันร้อนทั้งกายทั้งใจฝนเอาหนังอีกอยู่ หอบฟังเขาดลยังไงไม่ใส่ยีปีกาน มดมดตายไปก่อนเสียหลายเด้อเพราะว่าผมก็แค่ก่อนแรงไงมัมีบนนี้แรงนั้นเลยตายไปเยอะแต่คุณนะถ้ามันเป็นที่แบบบริการบดได้ที่นี่เสียอีกก็มีทุกมาสั่นมาหลังมาจีไว้นี่บนเสียวหรอก เขานำอาหารมาสมบูรณ์ให้ก็หอยอันนี้พันเนี่ด้วยท่านอ่ะเห็นว่บอกว่าเตือนมันเห็นบ่เจ็บตัวหลับบ่หยั่ปล่กลัวนะพวกมันนั่งนั่งไหนไหนยิ่งขาดแล้วก็นี่ถ้าเจอแทบจะได้ใจเยอะ บ่ได้ยิ้มก่ได้นเป็นเป็นว่าถามผมหูท่านคนถูกหนักลำบากคนว่าคนจนคนเกลีคนไข่มาเตือนด้วยทุกระยะด้วยว่าจ้าใจมันผมเบื่อเบื่อมาืเลยยินดีเลยเมื่อว่ายังเกิดเพื่อนเลยเหมือนในท่าพอดี มีคนไหนมีความสุขเพืกันที่พระเจ้าตาสัตว์เรือร่างก็มีเรือเดินหาก็มีเรือเดินฝนก็มีอืมหนึ่งถือว่าอยู่ปราสาทเย่ง วังสัตยามหานามะมันมุททางสิจนในพบในเสียงกัน เกิดขึ้นมามันจักว่าเขามันมาจากบ้านไหนนะจ๊ะรับตื่นขึ้นมาจากเสียงนั่นแบบนี้คนเก่านะเอาเขาตาไม่ไหวหรอกหลังหนักมันกิน ตัวคุณแม่ไปหิตว่าเขามันเกิดตรงไหนทุกยังกันว่าเขามันเกิดจากใจคนนึงแต่เราเกิดจากนี่จากข้าพเจ้าทั้งครับนี่มันใส่ถึงแต่ทั้งครับเห็นไหมเผื่อปวดจานใส่เขาใส่อาหารคนนี่จับข้าวเคยหน่ยปากน้องล้างเสคอฝั่งนาเคยยิ้มตคยเจียงหากินอยู่คือตเป็นคนนี้ตั้งหนึ่งก็ยังเลย แบบนี้จากทุกจากเนี่ยจากลงบางลงข้างเห็นว่าคนดูทุกคนดูสบายเกิดค่ามคนเดินเลยอาหารอาหารคือคือจิตอาศัยจงนง้ตนีมันได้ก็บ่เคยอดเคยอยากเคยขาดเคยแช่งเคยให้ท่านแต่นี่ต่างหน้าต่างตาปฏิบัติคิดใจให้คนจากทุกแบกให้ได้บ่คิดบ่ของมีแบบนี้องสาร ตึกคนไหนก็ยืนคนไหนก็ลิ้นไ่ล้มไหลเห็นหรอฮึอืมจะสิเดไปตากไปแข่งนี่เหมือนกันสีหลงืีตายกันนี่เป็นเดืยวงังนี่ไม่ได้ทีงอยู่กันนี้ต้องจะแข่งเอาเลยอยู่เลยเนที่แบบติดใจนี่คือเยอะเนี่ยทันนะตามใจไม่ไล นี่งายึดยาดีวะหลวงพ่อไปเสริฐด้วยกันคนจะตามอย่งนั้นคนคนจะคิดคิดแของอันไหนก็ได้อุดได้ดับยันยืนทุกกินทุกอยังถึงต่างหน้าต่างตาเภาวนาผลทุกข์ใครไม่ว่าจะไปได้ถึงหรอกอำนาจอานิสงส์บุญกุศลคนเคยสั่งมาบาปมาหลายเหลือง ว่าหลงไหลไปสันเพื่อให้ด่เข้าอดเข้าอยากให้ศาสนาไว้สิ่งที่เราเขาไม่มีอยางเห็นเห็นในพ่อ อย่างอนุรุทธะข้าวหนึ่งไปหนงขี้เป็นขี้ล่าเหนเป็นเด็กขี้ตีขี้กันเอาเสือเอาชนะเหนือกัน อเหมือนกัน เดี๋ยวิีซี่กินขนมกันคนได้เสื้แล้ว เอาขนมสือคพืไม่ได้ซี่กินี่เอาขนมให้ไปเหนื่อยกูเม็ดเม็ดระบายใส่คนใส่เขาไปเอาเอาหลานนี่นี่เดินอีกเม็ดอีกเอาอะไรเชื่ออะไรซี่อขนมขนม ที่ให้แม่เคยบอกว่าสมิงบ่มีหันอนใส่กลับมาเป่าแม่แล้วขนนถามคนมบ่มีอย่เอไรเอาขนมบ่มีอย่างนัม่เอาทำไมคือบ่เคยยิ่งไปจะเกิดขึ้นมาทำมาบ่มีบนบ่เคยบ่มีนะให้คนใส่เขาใจเข้าใจว่าแม่จะได้จิตเออหลุดให้เกิดมาในตอนนี้มันก็ยิ่งเราคงบ่มี เป็นจังไหลห้าสิบเจ็ดให้มีจับเป็นแบบว่าสิมันก็เลยเอาถาดนิ่มถาดนี่เดี๋ยวเป็นใส่ไว้มาให้ เอาของนั้นบนอยู่นะเทวดา เดี๋ยวหน้าจวตอนนี้มันกุศลมันไปสั่งนี่ห่วงถึงเทวดา เอาคนนั้นมาใส่เล้ไม่ถาดไม่ปวดออกว่าคนนั้นบนนี้ผมเป็นถาดไป ม่ได้ชื่อว่าขนมแบบนี้ขนมดีดอกไม้รสชาติมันดีกว่าขนมมันรสธรรมดาตามนี้มานก็สวยมีกินแบบขนมมันนี่มันรสดีกว่าขนมนี่ขนมเส้นเห็ดขนมเจดาเห็ดแสบหลายสินั่นเป็นขอคนคิดกันก็เพื่อร้ายมาทีเยอะแน่เลยกินทุกอย่างคนคนดื่ หวังเงินทองที่อยู่ที่อาศัยทกินงทุกอย่างเสมบูรณไม่ลำบากกากรรมเข้าหนะกดหัวเราเกาหัวหนาหาเสากินเย็นมันอดอดอยากยากขาดหนาาดขาดหลังตาหนึ่งนะเกิดเพิ่มเมื่อไม่คิดหา ความดีสิ่ะสั่งยึดสั่งใจให้เป็นใจเถอะอาเพื่อท่านเพื่อคนกับทุกที่เจ้าหน้าหรอให้กายร้ายหลงร้าย เหนื่อยร้ายเมื่อยร้ายเดีนยวนี้วันฟังจากเมื่อหลงไหลเรื่องสัตว์ไก่กันก็เป็นขันนี้ที่เป็นเรี่ยวที่เป็นอย่างนี้ไปจังไดบุ่น เีาคิดเห็นด้วยแหละวัด่าศาสนาบาปบุญคุณโทษอย่างจะดีเพราะมันสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วเราคิดแบบต่างคนต่างควดีอันใดนี่ทุกหนักลำบากลำข้ามตามหมันมันก็ยังพอปันหนีแล้วคนหลงไปตรงนี้ ขุ่นลงหัวใจนี่ติดตายงสั่น่ันสาไก่เตียนเขาหน้าล่ะไก่ที่ออกทำเป็นเล่นทำาป็นปรับความเพียรภาวนาเดี๋ยวเห็นมันลดหนึ่งจะตั้งลดเดือนลดปีไปเปล่าๆตางคุหน้าความดีวอ่ะว ใจให้สะอาดสงบให้สว่างเฮ็ดได้อยู่ดอกบริเวณวิสัยถึงจิตสิธรรมการงานบ้านอื่นมันก็ยังมีกลางค่ำกลางคืนมีกลางวันก็ดีเวลาการงานบ้านคลองม่และมาประกอบจิตใจมาทำลายจิตใจ เดินภายในของตัวของ มันมองมันอย่างมันจะวางจังไหนมาบนทางในจะเกี่ยวบนอย่างจะข้างนอกมันจะหลงไปเรื่อยเป็นรงมันง่ายเป็นบนท้ายในของเงามันก็เงื่อนด้านสีห็นสีเห็นสีสงบเย็นเย็นได้ยาม งบร่วมลงความสุขความสบายเหตุบ่อยากไปไหนดอกตั้งใจเหตุมันแต่มันมี อยู่แล้วใจก็ดีสติก็ดีมันไม่ได้จะหาคนอื่นจะได้หัเงาก็ได้จะได้ กู ดีหันแต่เป็นแต่เวลาสิ เจ็ดสิทำความดีมันงายเลยเด้อมันบริเวณไทยคุยกันไม่รถหนูวัขึ้นก็ได้ผมบอกก็ร้ายร้ายบอกคนเข้าหรอบอกว่ายึดบ่เข้า หนาใช้ล้างล้างใช้หนาด้วยหดูบด้านรถขึ้นไป จภาวนาบริกรรมพุทโธเก่าเบาคุณมันใจก็เป็นไรหาเรื่องหนเดี๋ยวยันไปทั้งนึ่เดี๋ยวหยุดไปทั้งนี้รับบดีนี้ก็ไปทั้งผลทั้งห้อยมันเลยทางความดีนั้นเนี่ยทองเราคนตัวทางความตัวมันเนี่ยทองเราคนดีภาวนาเนี่ยสำหรั ตุอยากท่านจิตอย่างนอกมันอยากเป็นรักคือจิตคนหายท่านใครอยู่ไม่คนมีใจเป็นอัตเป็นท่านคิดไปหลายประโยชน์เมื่อใดนั่นละแกนสารอันใดคิดไปมดยันมดขึ้นเปาเปาเยอะคิดเยอะใจคือจิตคนมีอัจมีท่านในใจ มันถึงจะไข่ท่านเยจหน้าท่านทำลายจิตสะอาดให้ฟองใสจะให้บริท่านนี่ถึงจะจิตออกไปท้าหนอกจิตออกไปถ้าได้มันก็บอิ่มบอเต็มไห้ที่กันกับหน้าอกขอของใส่ปากใส่แถวหัวมันบ่ ขีอตาแหงเราไปหนอกหลายเขาได้ไม่ใช่สิอันเท่าอินเท่าให้ม่สิมันสิเป็นประโยชน์ให้มันไหลออกไปข้างนอกมันเตออกไปข้างนอกมันเขาปากเขาเท่าให้มันจะอิ่มันคิดออกไปนอกทั้งนอกเดียวกัน มันมันมีวันอีนวันพ่อได้ทั้งนอกก็มันมีวันอีนวันพ่อได้ก็ได้ต่ว่าอีนไม่พ่อให้ ิดในใจมั้ยีขึ้นอยู่นั้นเขาว่าทั้งเนี่ยมันอิ่มเต็นพ่อเต็นจิตใจของคน กันขาดเจ้ของมันเกิดขึ้นมากันตาย นี่คือข่ามจะตายหอนหนึ่งวันนี้มันเล็ดเกี่ยวที่คือไปเกี่ยงไาเตาวะเจ้ามันมีกระนดมันเพิ่มไปท่าน ไปเลยสุกบ่อคุ้ใจไม่ไปซุกน้ำหลุดน้ำเต่าน้ำขอน้ำของมันซุกยังกินไม่ใส่มันก็ไม่ซุกแค่เต่าขอของหลงหลอกซุกไม่หลังน้ำซุกเกี่ยวแสงทุกข์เห็นไหมท่านถูก ใจมันก็ดีใจรู้สบายใช่ไหมเราเอาทานให้เห็ดอัไหนมันก็ถูก ที่ถูกใจทั้งนั้นเลยโกรธใจแค่เกลียดแต่สร้างของมันคนทีใจเหละหรอสุขเหนาะสุขไม่มันเป็นทั้งนั้นน่ะเราไปยิ่งใส่ในก็สบายเย็น นให้เป็นเพื่อนละเดียวกันเดียวกันท่านกันหลักษาภายในเองโดยใครเจ็บหายท่านหายมันก็เลยบ่ได้อันไหนเกิดขึ้นสมัยก่อนสมัยก่อนคนหนึ่งเรื่องเรื่างหน่อยก็จับไปที่เยอะที่เยอะนะเป็นจิตใจโดยสาระจากอาจากท่านที่พระพุทธเจ้าดูสาวกสอนหนีห้าวันดยท่านนั่งน่ะ เอาคนกันกับเท่อนหานไปล้างหนาม่นบกห่างบ่ยึดให้เดี๋ยวคุมข้าวเดียวกันรับคนรับมัดแบบแหงแล้วแล้วเดี๋ยวจะทำนู่เก่าจะไยบจะได้อันไหนให้ไปย่างทำใจมัน ท่ำไว้เวลาคนหลอกคนจ่าคนเมื่อคนสอนเก็บเอาไว้ในจิตในใจไปไข่คิด อีกล้วหน่ยท่านมันเห็นมันเป็นที่เป็นยามันเป็นสิบประโยชน์ถ้านปท่านมันเห็น มันเป็นยังตั้งเท่าไรมันก็ว่าไราเอาไว้ มสนจะบกเป็นประโยชน์ให้ให้ใจของเจ้าขอมันหลงมันหลงมันมันมันมันดูดิก็เห็นความเป็นภายในู่เลย เดี๋ยวสัญญาภายนอกมันจะมาเกิดประโยชน์อะไรจริงๆศึกษาเราเรียนเนี่ยจิตใจยังบ่มีคุณค่าอันใดทั้งๆที่ ก็อยู่เถิงหัวเอาตัวไวเลยลืมยินแล้วอยู่บางที่มันมันตรงนั้นอยู่ว่าเห็นอยู่ว่าเป็นไม่จะของมันไม่เกิดประโยชน์ขันมันดูมันเห็นมันเป็นไม่จะของละมันถอนมันปล่อยมันว่างได้ความสุขความสบายความเย็นความเย็นย่างไรก็รู้แต่เห็นไม่ได้ กินทังใจทั้งตัวมีเกิดประโยชน์จิตอย่างนี้เกิดจิตคิตไปซะอยากสงบก็สงบได้จริงที่โลกทั้งหลายเขาลงไหลใจสั่นทั้งโลกทั้งหลายทั้งหัวเขาเม่โลกทั้งหลายทั้งกำนั้นยังดีโลกทั้งหลายเขาหลงเขาลงก็เห็น